для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташок. Не трэба думаць, што глушаку не было шкада малой. Не чужаеш кроў свая глушаковае насенне. І адзін дзень і другі поўзу неспакойная клопата ціхі жаль аб нябожчыцы. Да жалю заўсёды прымешвалася злосць на нявестку, асабліва на На дурны выбрак яе на могілках і як не лаяў яе глушак адчуў сябе і гэта дадавала яму злосці, нібы вінаваты, Хоць супакойваў сябе. Бог даў, Бог узяў, Хоць разважаў цвяроза, не ведаў жа, што так скончыцца. Калі маліўся аб малой быццам прасіў ва ўсявышняга, літасці і даравання. Жаль аб малой вінаватасць за яе вярэдзіла душу старога глушака. Але ўсё ж менш, як калі б іншым часам. Хмару прыгнала ненаясная, на хмарнае чорнае неба. Ні да таго, ні да малой было нюхам старога бітага воўка чуў неадступны глушак ішло на страту большае. Хоць не хацелася верыць, але ўсё магло неўзабаве загінуць. Багата што перамянілася ў глушаковым жыцці за нейкія два гады. Далёкім нікчэмна дурным здаваўся яму цяпер той час, калі ён кіпеў люта, што абрэзалі трохі зямлі. Але то быў толькі пачатак з таго часу жыццё яго не раз і не два пляскала ў гразь яшчэ ці даўно самага паважанага, самага моцнага, можна сказаць самага магутнага у куранях гаспадара. І каб пляскала ў гразь адно, то яшчэ нічога, гразь не кароста, сорам не дым, а то ж падразала пад корань, скручвала вяроўкамі ногі, заціскала вузел на шые. Леташняй восенню яны вымелі ўсё да чыста. Глушак думаў прыхаваць трохі, закапаў сем мяшкоў дрывотні, дроў налажыў наверх да страхі, да і тыя вывернулі. Гумно, хлявы, перакапалі, а дакапаліся, усё выцягнулі. Толькі ухаваў, што пяць мяшкоў на картаплянішчы за грушай ашалелы ад капання ад яго упартага не няма ад няўдачы што не маглі дапасці да астатняга ледзь у міліцыю не пагналі адразу ж судзіць гразіліся у турму упякаць збіраліся перадумалі яны там ці што а толькі абышлося неяк без міліцыі без турмы наказалі на астатак адно на другі раз добра каб не чакаў у калі не кіне злоснае сваё супраціўленне. А глушак бошкаў кляўся, што забралі ўсё, бедаваўся слязьмі, як цяпер жыць будзе. Бедаваў не вельмі, каб не раз’ятраць ненарокам горш, але калі ўспамінаў, думаў потым, нязменна паліла яго лютасць. Зацягваюць на яго шые пятлю, А ты не выпручвайся, не супраціўляйся, не будь злосны, сам поможи им. Дякуй, что не посадили, не бы тут рай, а не таешь турма. яго голас нават адабралі. Лішэнцам яго зрабілі, як бы яму і рота разявіць няможна. Урэшце праўду кажучы, не так яму і маркотна без таго голосу, пляваў бы ён на той голас, калі б той голас быў толькі голас, вялікі то гонар мець голас разам з такім галадранцам, які учора жмені тваю мукі быў рады. Голас важны не сам сабою. Голас, то на праўду палёгка з падаткам. Не маеш голосу, гніся, выжыльвайся па цвёрдым заданнем, выжыльвайся ды яшчэ маўчы, бо не маеш права голосу, бо лішэнец. Каб яму на тым свеце, на чырвонай скаварадзе, на агні вужакай круціцца таму, хто выдумаў гэтую пагібель тым, хто гнёў гэтым цвёртым заданнем асабліва ж дамецікаву прыблуду, за якім іншыя ў сяле бы ашалелі. Самаабладанне, страхоўкі, нарыхтоўкі і падаткі, падаткі, якім канца краю няма. Чаго толькі не начаплялі на гаспадара, каб выпіць з яго як кроў усю сілу, каб не даць яму падняцца. узгадваў глушак яшчэ, як пазалетась падзяліў гаспадарку з яўхімам. Падзяліў нават захвотую, думаў, адрэзаўшы добрую долю яўхіму не такім багацеем будзе ўжо лезці ў зайздрослівыя людскія вочы. думаў галоўнае пра падаткі, што падаткі зрэжуць, палёгку нейкую дадуць, дык чорта лысага далі, упякалі столькі падатку, што ж, заскрыгатаў ён зубами да не адзін падатак, а два падаткі і яму халімону і я ўхіму. Не той быў цяпер глушак, пасушэў яшчэ, сагнуўся як груган, сівеў нашчэнт ад усяго такога жыцця і толькі бляск у тхарыных вачах, як быў астаўся пранізлівы ў партыі нязломнай трудно было старому глушаку, але глядел наперад. Трудно было отчу от гэтага ночами, коли обдумано все аж ныло у грудях, чу, что гэта не все еще, и что в узел только починая, як мая быть, стискаться. У хваравітай гарачкаватай дрымоце, дзе соны я выблыталіся, ледь нішто ночы лезла ў галаву назольнае страшнае відовішча. Бачыла, трызнілася старому глушаку нейкая гара і дарога на ёй. Гара была як бы падобна на юравіцкую. Дарога ўрэзвалася ў яе таксама як і юравіцкая, каляіністая з глыбокімі раванымі раўчукамі па баках, знаёмая звычайная дарога гэта якой хадзіў ездзіў тысячу разоў і якая нічым даўно не здзівіла ў сне бачылася нязменна такой агромністай страшэннай спадзістай што глушак пазіраючы на яе ажно халадзеў ведаў што не трэба ехаць што дабром гэтая дарога не кончыцца ўсё ж кожны раз бачылася выкіроўваў з'язджаць менавіта з яе кожны раз адно нязменна бы наканаванае ён чуў калёсы наязджаюць на коней коні не могуць утрымаць усё разганяюцца з гары і ляцяць па крутым спадзе хутчэй хутчэй і дух сцінала старому глушаку ад жаху хацеў нацягнуць лейцы паспрабаваць спыніць коней але руки былі чамусьці без сілы хацеў калі бачыў што ўжо на Нішто не ўтрымае шалелых коней. Ратуючыся пагібелі, ён можа адарвацца ад калёс саскочыць, але не мог утрымаць. А коні ўсё набіралі бег, усё ляцелі, калёсы кідала, матляла так, што сэрца разрывалася. Вось-вось бяда. Вось-вось пагібель, вось ён, канец, который з коней не вытрымай шалёнага лётаў, рване у бок рынецца пад колы божа даруй трудны нутраны крык выбіваўся з глушака раздзіраў трызненне чуючы як шалёна задыхаючыся тых кахціць сэрца як холодны пот гоніць па шыі па твары ён яшчэ слабымі дрыготкімі рукамі хрысціўся жагнаўся і адданым шэптам гаварыў малітвы адчуванне жахлівага лёту к бядзек пагібелі адчуванне бяссільнасці перад імі доўга жыло яшчэ ў ім і пасля неахвотна марудна уціхала і адыходзіла а Але стары глушак так ні разу і не даснеў гэтага страшнага сну да канца. Кожны раз ён абуджаўся, калі коні і калёсы вось-вось мусілі не вытрымаць пагібельнага лёту. Але, мабыць, якраз ад гэтага страх перад тым, чаго не даснеў ні разу, што было там за мяжою перабытага найбольш і гнёў яго, таміў душу няпэўнай нядобрай невядомасцю. Страх гэты дзіўна і няцьмеў уяве. Ён як бы пераходзіў у жыццё. Тая ж злая невядомасць чулася і наперадзе ў жыцці, злая асабліва таму, што яна ўжо не была прывідам, трызненнем. Яна была праўдаю, чутнай, моцнай і рэальнай. трывога перад заўтрашнім была самай вялікую трывогую старога глушака і яго цяперашняга жыцця. Як агромністая хмара вісела яна над глушаком, цямніла ўсё сваім ценем. І ўсё ж хоць чуў яе пад сабою, што насоўваецца гэтая хмара больш і больш, але жыў як і ўсе як і іншымі гадамі араў баранаваў касіў хоць без радасці без лёгкасці было але стараўся асабліва на сенакосе гнаў сябе подганяў другіх як бы не мог перайначыцца перастаць жыць тым чым звык жыць заўсёды што навек уелася у яго душу перастаць жыць заўсёдным клопатам працы было яму як смерть А ён хацеў жыць. Ён ірваўся жыць. Але стары глушак чуў, як яго партыя, жылаватыя руки часам праўда абвісалі ўжо без сілы. І тады браў одум. Ні нато ўсё гэта яго гонка. Усё гэта адно ветрам пойдзе, гаду якому хутчэй на карысць. І ў такі момант кожны раз востра пякло неадступнае, што ж рабіць ад таго, што думаў пра гэта ўжо багата, што прыдумаць не мог нічога толка і ведаў, змяніць ён нічога не можа. Ён не здолее нічога змяніць, як бы не стараўся з безнадзейнай роспаччу грудзі, тады раздзімала важкая безвыходная злосць. І тады стары глушак увесь свет ненавідзеў і ўвесь свет вінаваты быў, што яму вось так пагана. Потым ён зноў браўся за працу, уядаўся як сляпы ў яе, Робячы спакайнеў патрохі важкі думкі, сплывалі, не вярэдзілі ўжо вельмі, і яго боля ціхаў звыклы клопат, стома, як бы захіналі ўсё туманам і як бы п'янілі, хоць і гарэлкі апошнімі днямі глушак часта не цураўся. І вось ці ў гарэлачным ці ў клопатным чадзе глушаку чулася. Хмара над ім нібы лягчэла, не так ужо гняла, тады прылівала дужасці ў партасці, І душу цешыла надзея быць не можа, каб так ішло век, каб не перамянілася і ў Бога цярплівасць нявечная, і ў Бога ж цярплівасці ёсць край, і літасць ёсць няшчасным. Усё яшчэ павернецца. Рана зарадаваліся людзікі. жыцці кожнага чалавека бываюць такія моманты, пра якія раней ці пазней чалавек думае. Вось ён, пачатак перамены. Пачатак радасці ці бяды. Быў глушака момант, калі стары воўчым нюхам пачуў, што жыццё робіць цвёрды паварот, нядобры паварот, што жыццё, мусіць каціцца ўніз. Ні раз і не два прыходзіў глушако на памяць гэты момант, які ўсё вастрэй выразваўся першай грознай вяхою бяды. Узгадваў ён: Было гэта за леташні восенню, хмурнаватым халаднаватым днём, які прывёў яго к номе хемавай краме ў глінішчах. Кнохіму каціў глушак на калёсах цераз вуліцу цераз грэблю цераз алешнікі нібы так сабе купіць такой сякой дробязе для дому са звыклай на ўсё жыццё засвоенай скрытнасцю ён таіў што вядзе туды яго якая дзіўная няясная навіна з якой былі ў душы не толькі цікавасць але і няясныя пакуль надзеі клопаты дачуўся глушак пра тое што прадаё ўсё прадае ўсё нохім, збіраецца кудысьці ад'язджаць. Але старому глушаку не пашанцавала. На дзвярах і на аканіцы нохімавай крамы ляжалі руды і жалезныя завалы. Глушак пастаяў момант раздумліва, прывязаў каня да штыкету, прайшоў праз вокны, гэты год нефарбаванага дзе-нідзе аблезлага дома, вокны глядзелі на мокры коварат моўчкі, няветліва між сярэдніх вокон вісеў майбыць ад нядаўняга свята партрэт Леніна у акуратнай рамачцы. І глушак раптам улавіў хітрынку у вострым позірку і тады хутчэй адвёў вочы. Але цераз ціхі пусты двор ён падаўся да ганка, з хаты выйшла прышчаватая дзяўчына, нейкая нохімава казалі сваячка. Я нанесла вядро з бруднай вадою мыла мусіць падлогу і глянула на глушака, яна падалося коса і буркнула, што нохема няма і пацягнулася сваёй дарогай за хлеў. Глушак пачакаў яе, але толкам і не даведаўся нічога, усяго і выпатаў, што нохім паехаў кудысьці прадаваць у краме нічога сёння не будзе. Сказала, што не ведае яна, нікуды паехаў, нікалі прыедзе дадому. Вярнуўшыся к калёсам глушак убачыў на двары насупраць Элю, годленага чалавека. Яўрэй, яўрэя ведае, так вырашыў стары глушак і падышоў к годленагму плоту, паздароўваўся зэлем. Сказаў некалькі слоў для прыліку, паскардзіўся, прыбыў купіць тое сёе, а вось ногі маі няма, Заяву ў Юравічы павёз, не стаў таіць Эля. Тут на ганак выйшла годля. Прыгледзелася адзіным вокам і прыслухалася. Падала з ганка яхідна. У арцель паступіць захацеў, так і да. У арцель засмяяўся як жарту глушак. Ну хоць не паказаў на момант, разгубіўся з неспадзеўкі. У арцель от урэзала, пляце яна, ці праўду. Так, у арцель Годля кальнула пільным позіркам, і глушак заўважыў у яе воку штосьці вострае, праніклівае, не пляце, мабуць, старая годля. А нашто яму? Арцель гэтая, спытаў глушак. Часна жыць захацеў на старасці. Зноў пачуў глушак у голасе яхіднасць. Без крутні захацеў жыць мазалём сваім такі да пралетарам захацеў стаць адказала годля унья ну што пралетарам о думаў заўважыў на сабе годленае цікаўнае вока і засмяяўся весялей лоўка маўляў пажартавала годля пралетарам нашто это яму годля а вы не знаеце годля не засмяялася нацэліла вока так быццам хацела прабіцца ў сярэдзіну да думак старога глушака. А вам хіба дядька глушак не хочацца стаць пралетарам. Мімаволі ён падумаў: « О, хітрая жыдоўка, але ўтрываў, з тым жа наіўным смехам сказаў: не хочацца. Калі это праўда, што вы кажаце, што вам не хочацца стаць пралетарам, то значыць, то вы не, не такі хітрый. Але казала Годля і глядзела так, што глушаку чуваць было, не верыць яна яму. А злаеш сабака, зіркне бы ўнутро паганка ўлазіць. Глушаку ўжо не хацелася гаварыць, нядобрая станавілася гэтая гаворка. І тады ён перавёў яе на іншае. От жа ліха яго не пашанцавала, выбавіўся раз у год купіць таго сяго і такая няўдача, бы лішні часу каб сноўдаць попусту сюды туды. Далікатны Эля ветліва даверліва паківаў галавою. Ну, вядома, шкода вярнуцца назад, не купіўшы нічога. Годля ж словам для прыліку не абазвалася. Стрэльнула толькі вокам, ды раптам хутка цвёрда пакіравала ў хлеў па нейкай гаспадарчай патрэбе. Вам кажа, хіба не хочацца, пролетарам згадаў глушак павярнуўшыся да калёс паправіў сядзёлку выцягнуў пасму грывы з-пад хомута але рабіў усё як у сне не бачачы поўніў яго неспакой у Глушак думаў, што развярэдзіла душу гэтая годля. І ён кінуў нядобры позірк на годлен двор. Успомніў, адзначыў асабліва быццам пагрозу нейкую. Значыць, вы не такі хітры. Стаў здзіўленымі, устрывожанымі думкамі кружыць вакол Нохіма. А што ўдумаў хітры гандляр? а ўдумаў нешта такое, што век не прыйшло бы ў галаву яму дурному куранёўскому лапцю. І сам рашыў распетрыць сваімі рукамі распетрыць усё, што нажываў дзень ада дня, гадамі. І ва ўсім гэтым чуўся такі агромністы, страшны змест, што ў глушаковых грудзях халадзела. Нібы на прывязе трымала тут. Трэба дачакацца ўсё ж Нохіма. Даведацца пра ўсё ад яго і выпытаць. Вызнаць усё, што можна. Усё, што адбываецца ў сусвеце. Але стаяць на ковраце перад вокнамі гэтай яўхітнай яўрэйкі і мазоліць вочы ўсім глінішчанскім пліткарам было не да чога зусім ні да чога было глушаку паказваць свой страх і свой клопат, да таго ж і невялікая радасць стаяць без толку і маркоціцца чаканнем. Разважыў ён тады падацца пакуль у туманы да свайго роднага. І дарога недалёка і вяртаючыся стаяць зноў можна тут як бы проста так, едучы дадому. І заадно даведаешся там, можа што-небудзь, Што ж робіцца? на гэтым белым свеце. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташук.